lughati al-arab tulivyogusia kidogo katika wiki iliyopita tukimalizia katika darsa iliyotangulia tulisema ni kukusanyika katika lugha ya Kiarabu nikaha ni kukusanyika na kuingiliana katika lugha ya Kiarabu ama kisheria ni mume na mke kuingiliana kimwili hiyo ndiyo maana ya nikah katika lugha ya kiarabu na kisheria kwa watu ama wanazuoni wa fiqh na Sheikh Suleiman Suleimullah Ar-Ruhaili hafidhahullah akatoa taarifu ambayo kwamba imekaribia zaidi kwa nikah yani kisheria akasema ni aq anna an aqd an-nikah aqd an-nikah kisheria ni aqd yufidu milk al-istimta'i ar-rajuli bil-mar'a wa hilla al-istimta'i al-mar'ati bil rajuli wa yatarattabu alayhi hilul isharati baina tarafain kunazo aqwal nyingi ambazo kwamba zinaelezea katika madhahib al-arba'a maana ya nikah kisheria lakini Sheikh ametufanyia kwa ufupi zaidi yani maana ya aqd an-nikah kisheria ni mwanamume kuweza kumiliki kustarehe na mwanamke kisheria maana ya nikah kisheria ni pale mwanamume anapokuwa na milki na uwezo wa kustarehe na mwanamke na vile vile inakuwa ni halali kwa yule mwanamke kuweza kustarehe na yule mwanamume yani maana nikah kisheria ni mwanamume kuweza kumiliki kustarehe na mwanamke kisheria na vile vile inakuwa ni halali kwa mwanamke kuweza kustarehe na yule mwanamume na hakuachia hapo akasema vile vile yanafungamana na kule kufanyiana mwanamume na mwanamke uzuri kihalali walakin kihalali wanafaa wale wanandoa wawili kufanyiana uzuri walakin kwa njia ambayo kwamba ni ya halali ambayo kwamba ni nikah kisha shekha akatoa faida akasema ikhtisas ar-rajuli bilmar'ati fi zawaj katika hiyo nikah kisheria ni mwanamume anakuwa na mwanamke mmoja ama zaidi ya mmoja مفهمك اختصاص الرجل بالمرأة في الزواج فالرجل يختص بالمرأة ولا يشاركه غيره فيها yani yule mwanamume, anapomuoa mwanamke inakuwa yule mwanamke anakuwa na yule mwanamume peke yake wala haifai mwanamume mwingine kuweza kushirikiana na yule mwanamume mwingine yule mwanamke natumai tunafahamiana yani ni mwanamume anapooa mwanamke yule mwanamke anakuwa ni khas kwa yule mwanamume na wala haitofaa wala haitojuzu kwa yule mwanamke kuweza kushirikiana kwa mwanamume mwingine mathalan mmoja wetu ameoa anapooa yule mwanamke anakuwa ni mke wake peke yake hafai mwanamume mwingine kushirikiana na huyo mtu kwa yule mke ama upande wa pili wa yule mwanamke inakuwa ni halali kwake yeye kuweza kustarehe na yule mwanamume kisheria walakin inakuwa yule mume si khas kwake yeye peke yake bali anaweza yule mwanamume akaoa mwanamke ambaye kwamba ni wa pili ama watatu ama wanne namna sheria ilivyotueleza kwa hiyo imefahamika vizuri kwamba mwanamume mke wake anakuwa ni khas kwake yeye peke yake walakin mwanamke yule mwanamume anaweza kuoa zaidi ya mmoja walakin kwa upande wa wanawake inakuwa haijuzu kabisa na Sheikh akasema kuwa vile vile inakuwa ni halali kwa hao wawili wanandoa wawili mke na mume kuweza kufanyiana wema walakin kwa njia ya uhalali ya nikah لان النكاح ليس ليس استمتاعا فقط kwa sababu nikah sio kule kustarehe kwa mume na mwanamke peke yake yani nikah makusudio yake sio kwa starehe peke yake baina ya mume na mke kimwili bal hunaka ishra bali kunayo vile vile kufanyiana wema ndani ya nikaha kama hile wal aslu kisha shekha akatoa tambihi muhimu akasema man'ul istimta'i ومنع المعاشرة بين الرجل والمرأة إلا أن يقوم السبب على حل ذلك na inakuwa imezuiliwa na imekatazwa kabisa kwa mwanamume na mwanamke kuweza kustarehe baina yao imekatazwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala mwanamume na mwanamke kuweza kustarehe ama kufanyiana wema baina ya mwanamume na mwanamke imekatazwa ila an yaquma sababu ala hili dhalik isipokuwa kisimama sababu ya kuhalalisha ile ambayo kwamba ni ndoa ila an yaquma sababu ala hili dhalik ila ikitokea sababu ya kuweza kuifanya halali hayo yani starehe baina ya mume na mke kimwili ama kufanyana wema kwa hivyo ni haramu na imekatazwa na imezuiliwa mwanamume na mwanamke kuweza kustarehe na mwenzake kimwili kama hawajaoana na vile vile imekatazwa mwanamume na mwanamke kuweza kufanyiana wema kama hawajaoana ikitokea ndoa baina yao basi inakuwa ni halali kwa wao kuweza kustarehe kimwili na vile vile kuweza kufanyiana wema naam kama wanandoa wawili na hii ndio taarifa ambayo kwamba shekha anasema imechaguliwa katika nukta inayofuata Sheikh anatuelekeza kwamba walinikahi maqasid yanbaghi ala alabdi an yastahdiraha inda aqdi nikahi na katika hili jambo ambalo kwamba tunaangazia ya kuoana kunayo makusudio mengi ambaye kwamba kila mwenye kutaka kuoa basi aziweke hadhir makusudio hayo kabla hajafungishwa ile aqdu nikahi anasema Sheikh la yanbaghi an takuna nadratu ar-rajuli au al-mar'a ila an-nikah nadratan shahwatin faqat haimpasi ima mwanamume ama mwanamke anapoenda kuolewa kutizama masala ya shahwa peke yake ya kuenda kustarehe na mume wake ama kuenda kustarehe na yule mwanamke peke yake haimpasi mwenye kutaka kuoa ama kuolewa awe na mtazamo mmoja tu mimi naenda kuoa ama kuolewa kwa sababu ya kupata ile starehe ya kimwili haifai mwana mume ama mwanamke anapotaka kuoa ama kuolewa kuweza kuweka katika akili yake jambo moja peke yake yani shahwa yake matamanio yake ya nafsi peke yake bal la budda min an ila maqasid an-nikah bali ni lazima kwake yeye kuweza kutizama makusudio ya nikaha ni ipi wa an yakuna dhalika maqsudan 'inda 'aqd an-nikahi hatta yutabiqa maqsudul mukallaf maqsud ash-shari' wa hatta yazdada inakuwa ni juu ya mwenye kuoa na mwenye kuolewa kabla kufungwa nikah waweze kukua na makusudio makusudio ambayo kwamba sheria imewaelekeza ili wakisha oa wale wanaume ama wale wanawake kuolewa waweze kupata ujra nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndoa ni ibada na ni miongoni mwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala wenye kuitekeleza inavyostahiki basi wanapata thawabu kemkem ndani ya ndoa kama ile nukta ya kwanza ama makusudio ya kwanza ya nikah shekha anasema fa min maqasidin nikahi katika makusudio ya nikah iliyokuwa kubwa ni atanasulu ni kuweza kutengeneza familia atanasulu ni kuweza kutengeneza familia min a'zami maqasid an-nikah husulu nasl katika makusudio kubwa ya nikah ni mtu kupata familia yake yaqulu Allahu azza wa jalla anasema Allah subhanahu wa ta'ala والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات فالله عز وجل امتن علينا بأنه جعل لنا أزواجا وجعل لنا من أزواجنا بنين وحفدة فدل ذلك على أن التناسل من أعظم النافع منافع ومقاصد النكاح makusudio kuu ya nikaha tulivyosema kule nyuma kidogo ni kwamba watu waweze kupata familia na Allah ametueleza katika Qur'ani wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah subhanahu wa ta'ala amewajalieni nyinyi wanaume kutokamana na, nafsi zenu wanawake waja'ala lakum min azwajikum banina na akajalia kutokamana na hao wake zenu mkapata watoto wa hafada na vile vile wajukuu na Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia neema juu yetu wa kutujalia wake na kutokamana na hao wanawake tukapata watoto wetu na vile vile tukapata wajukuu zetu na vile vile family kubwa ikajengeka na manufaa kubwa katika nikah na makusudio ni hayo waqala sallallahu alayhi wasallam ametueleza alayhi salatu wasalam tazawwajul wadud alwaluda fa inni mukathirun al-anbiya'a yawm al rawahu Ahmad wa Abu Daud wa an-Nasa'i wa Ibn Hibban wa qala al-Albani sahihun li ghayrihi Rasul alayhi salatu wassalam anazidi kutuelezea makusudio ya nikah ni kuwa ndani yake inapatikaniwa kujengeka family akatuelekeza Rasul alayhi salatu wassalam na kutuhimiza tazawwajul waduda alwaluda oeni nyinyi vijana nyinyi barobaro wanawake ambao kwamba ni waduda maana wadud ni wanawake wenye mapenzi wanawake wazuri wanawake wenye kuwapendeza alwaluda wanawake wenye kuzaa watoto wengi Rasul alayhi salatu wasalam anatoa nasaha kwa vijana waoe wanawake wenye mahaba wanawake wazuri wanawake warembo ambao kwamba wanafahamu maana ya ndoa na tutatoa faida kidogo wanawake hao ni wapi wanawake hao ni wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kujirembesha na kujiandaa kwa ajili ya kuweza kuwafurahisha wale waume zao labda mwanamume anarudi kabla ya lisaa limoja ama masaa mawili yule mwanamke anakuwa katika maandalizi ya kujiandaa ili mume wake akiingia anakuwa ni mwenye kupata utulivu na anakuwa ni mwenye kufurahia naam nyumba kama ile hao ndio alwaduda wenye mahaba wanajua kujiweka vizuri kabla wanaume zao kuingia katika nyumba alwaluda wenye kuzaa watoto wengi vile vile ni katika sifa ambayo kama rasul alayhi salatu wasalam anatueleza kama mnataka kuoa basi muoe vile vile wanawake wenye kuzaa watoto wengi kwa sababu gani fa inni mukathirunil anbiya yawm alqiyama kwa sababu mimi nitakuwa ni mwenye kujifakhirisha naam mbele ya mitume wengine kwa kuwa na umma kubwa siku ya kiyama kwa hiyo lengo la kuoa vile vile ni kuoa wanawake wazuri wanawake warembo wenye mahaba na vile vile wanawake wenye kuzaa watoto wengi vile vile katika makusudio ya nikah katika sharia ni al-istinasu wa tarahum ni kuliwazana na kuhurumiana baina ya wanandoa wawili wa isba'u ar-raghbati al atifiyyati fi nafsi al-insan na kulinda hisia ya mume na mke ndani ya ndoa kama ile tunavyofahamu kwamba katika ndoa inahitaji utulivu katika ndoa inahitaji kuliwazana katika ndoa inahitaji kuhurumiana kwa hiyo makusudio ya ndoa vile vile ni wale wanandoa wawili mume na mke kuliwazana na vile vile kuhurumiana na vile vile kutekelezeana na kulinda zile hisia ya mwenzako kwa mfano mwanamme katika ndoa hupenda sana anapokuwa na familia yake yule mwanamke aweze kuwafanyia wema aweze kuwatendea wema na aweze kuwaangalia katika maangalio ambayo kwamba ni mazuri vile vile upande wa pili mwanamke anapokuwa na familia yake anapenda yule mwanamume ambaye kwamba amemuoa aweze kuwaheshimu upande wa kwake vile vile kwa hiyo wakifanyiana uzuri kwa familia yani mume akiwatendea upande wa mwanamke uzuri vile vile yule mwanamke atakuwa ni mwenye kutendea upande wa kwake yani wa upande wa mwanaume uzuri na hivyo itakuwa inakwenda mpaka kwenye mjitama nzima watu wako wanatendeana uzuri kwa sababu asli ya mwanadamu yeye siku zote huwa anataka kutekelezewa yale ambayo kwamba moyo wake inataka na endapo ikikosekana kutekelezewa yale ambayo kwamba moyo wake inataka na halali wake basi atakuwa ni mwenye kutafuta sehemu ambayo kwamba isiyokuwa ya halali bali ni sehemu ya haramu kwa hiyo ni jukumu ya yule mwanamume na mwanamke kuhakikisha kwamba wanalinda na hisia ya kila upande mbili ili isije ikawa ni sababu ya yule mwanamume ama mwanamke kwenda kutafuta kushibishwa kutafuta kutekelezewa yale ambayo kwamba ni ya haramu hiyo vile vile ni katika makusudio kubwa ya nikah katika sheria qala Allahu azza wa jalla anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa yanbaghi 'ala al-'abdi an yaqsida hadha 'inda an-nikah Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika ishara zake ni kuwa amekuumbieni nyinyi kutokamana na nafsi zenu wake zenu kwa lengo la nyinyi kupata utulivu kwa hao wanawake kisha Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baina yenu yani wanandoa wawili mawaddatan mapenzi wa rahma na kuhurumiana kwa hivyo ndoa lengo lake vile vile ama, kusu, ama makusudi yake vile vile ni kuliwazana na kuhurumiana na kutekelezeana yale ambayo kwamba nyoyo zinapenda wa min maqasid nikahi fi shar'i na katika makusudio ya nikah katika sheria ambayo kwamba ni nukta ya tatu ni ihsanul farji wa hifdhul irdi bi an yaj'ala ma'ahu fi farjin halal ni mtu kuweza kuhifadhi tupu yake yani makusudio ya nikah ni mtu kuweza kuhifadhi tupu yake atakapooa natumai tunafahamiana mtu anapooa ama kuolewa inakuwa makusudio kubwa ni kuhifadhi tupu na vile vile kuhifadhi ile hishma na yule mwanamume baada baada ya kuoa anafaa kujua kwamba hafai kupeleka sehemu yoyote maji yake bali apeleke katika tupo ambayo kwamba amehalalishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha min at-tarafain na hiyo inakuwa ni upande zote mbili mume anapooa anafaa kuhakikisha kwamba hapeleki naam haendi kuingilia asiyekuwa mke wake bali anamuingilia mke wake na vile vile mwanamke akisha wale wanafaa kufahamu kwamba hafai kupeleka naam uchi wake katika sehemu nyingine bali kwa mume wake peke yake hadha min jihati ar-rajuli wa min jihati al-mar'ati aidan ihsanu farjiha wa tahqiq iffatiha ni yule mwanamke hakikisha kwamba anahifadhi tupu yake na anahakikisha kwamba ametosheka na huyo mume wake wa hadha min maqasid sharia na hii ni katika makusudio ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia sisi ndoa يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه عليه الصلاة والسلام anawahimiza mabarobaro akiwaeleza yeyote ambaye kwamba akona uwezo kati ya nyinyi vijana faliyatazawaj basi na aoe fa innahu aghaddu lilbasar hakika kule kuoa ni sababu ya kumfanya mtu kuinamisha macho yake wa ahsanu lilfarj na inakuwa ni sababu ya mtu kuhifadhi tupu yake vile vile waman lam yastati' fa alayhi bisawm kisha rasul alayhi salatu wasalam akawaelekeza wale ambao kwamba hawana uwezo akawaeleza yeyote ambaye kwamba hana uwezo wa kuoa basi ni juu yake yeye kuweza kufunga fa innahu lahu wijaun kwa sababu kule kufunga ni sababu ya kumpatia kinga yule mwanamume asiweze kufikiria kuzini fabayana nabii sallallahu alayhi wasallam rasul alayhi salatu wassalam akatubainishia anna min a'zami maqasidi nikahi makusudio kuu kabisa ya nikah an yaghudda al-insana basara ni mtu aweze kuinamisha macho yake kila anapoona mke asiyekuwa wake basi anainamisha macho yake wa an yahfadha farja na vile vile ahifadhi tupu yake asiweze kuzini ovyo ovyo wa yuhassina farja na vile vile ahifadhi tupu yake wabitali tuhfadhu a'radu almuslimin ikipatikana watu kuweza kufata haya ambayo rasul alayhi salatu wasalam amewahimiza mabarobaro yani kuoa basi itahifadhika heshima za watu na waislamu liana rajula idha tazawaja affa kwa sababu mwanamume pindi anapooa tu huwa anakuwa ameshatosheleza nafsi yake kwa yale matamanio ya nafsi yake fa idha affa basi anapotosheleza nafsi yake fa innahu la yatatallabu a'rad almuslimin hata kuwa ni mwenye kutafuta kuenda kuharibu heshima ya waislamu wenzake ila labda akiwa yeye akuna ugonjwa kisha shekha anaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafu kutokamana na ugonjwa ambayo kwamba wengi ambao kwamba wameoa lakini bado wanakwenda kufanya mambo ambayo kwamba sio anasema a'udhu billahi min su'il hal naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe katika hii hali ambayo kwamba ni mbovu waqala Jabir radiyallahu anhu bado tunazungumzia makusudio kubwa ya nikah katika hii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhifadhi tupu anasema alayhi salatu wasalam kupitia hadithi ya Jabirin anasema Jabir sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul nilimsikia mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akisema idha ahadukum a'jabathu almar'a mmoja wenu akimfurahisha mwanamke yani mtu ametoka nyumbani kwake ako na mke wake kisha katika kutembea tembea kule akamfurahisha mwanamke katika njia fawaqa'at fi qalbi yule mwanamke akawa ni mwenye kuingia katika moyo wake Rasul alayhi salatu wasalama anamuelekeza mtu kama huyo akimwambia falyamid ila mraatihi basi amrudie mke wake nyumbani kwake faliwaqi'ha kisha amuingilie mke wake fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsi basi kwa sababu akifanya kitendo kama hicho akumridia mke wake na kumwingilia itakuwa ni sababu ya kutuliza nafsi yake Sheikh anasema lau anna al-insana nadhara ila imra'atin mtu akapita katika pitapita zake ghafla akamwona mwanamke faraaha sa'ira au nahwi dhalik fa'jabathu au waqa'at fi qalbihi wa hadhihi nukta يجب أن يعالجها الإنسان نكتة سوداء تقع في القلب يجب أن يعالجها الإنسان ومن أعظم علاجها أن يرجع إلى بيته ويجالس امرأته ويجامع امرأته فإن هذا يزيل ما وقع في قلبه شيخنا سيما mtu anapotoka katika nyumba yake akatembea katika barabara kisha akamwona mwanamke ambaye kwamba amemuingia katika moyo wake amempendeza basi ni jukumu lake yeye hiyo nukta ambayo kwamba imeingia katika moyo wake atafute tiba ya kuitibu na tiba yenyewe ni hii ambayo kwamba anasema arudi nyumbani kwake kisha amkalize amkalishe mke wake am amuingilie mke wake hakika haya inakuwa ni sababu ya kuondoa ile nukta ambayo kwamba ilikuwa imeingia katika moyo wake wa hadha ilajun ghafala anhu kathiru minan nas shekha anasema kwamba tiba hii wengi katika watu wameghafilika juu yake min asafin anna ba'd almutazawijin yaqauna fi hadha al-amr anasema la kushangaza ni baadhi ya wanandoa wanatumbukia katika jambo hili yani wanaanguka annahu yaqa'u fi qalbihi yani التعلق بامرأة معينة ولا سيما في هذا الزمان العجيب الذي انفجرت فيه الشهوات انفجارا عجيبا na hasa hasa katika wakati huu wetu ambao kwamba imekithiri maasi imekithiri maovu wanawake wanavaa uchi wanapotembea hasa watu wengi wamekosa kutafuta tiba hii ambayo kwamba ni ya Rasul alayhi salatu wassalam tiba ambayo kwamba rasul alayhi salatu wasalam anatuelekeza mtu anamuona mwanamke kisha moyo wake inakuwa imempenda yule mwanamke badala ya kutumia tiba hii anakuwa ni mwenye kughafilika na mwisho inakuwa ni sababu ya yeye kuenda kufanya machafu na mwanamke ambaye kwamba sio wake kwa hiyo ni jukumu ya wanawake vile vile katika nukta hii endapo mwanamume atakuwa anamhitaji basi ahakikishe kwamba anamtekelezea mahitaji yake ya kimwili walakin ikiwa atakuwa anakwepa kwepa atakuwa ni sababu ya yule mwanamke mwanamume kama atakuwa hajaongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala na hajapewa thabati na Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa yeye ndiyo sababu ya yule mwanamume kuenda kufanya machafu nje mtu atakapokuwa ameona mwanamke ambaye kwamba sio wake akamfurahisha basi arudi nyumbani aende kwa mke wake afanye naye kitendo cha ndoa na ni jukumu ya mwanamke vile vile kuweza kuharakisha kummalizia yule mwanamume haja yake kwa sababu wasipofanya hivyo basi yule mwanamume anakuwa na nukta kisha mwisho anakuwa ni mwenye kuenda kufanya starehe na kitendo cha ndoa na asiyekuwa wake na mwisho inakuwa anamwacha kabisa yule mwanamume wake mwanamke wake na anakuwa na wake wa nje ambao kwamba wanajulikana kama hawara kwa hiyo makusudio kubwa ya nikaha ni kutulizana upande wa mwanamume na upande wa mwanamke ikitokea mmoja wenu yani ya wanandoa ako na haja ya kimwili na mwanzake basi mwanzake hakikishe kwamba anamtekelezea la sivyo itakuwa ni sababu ya ufisadi ku kuenea baina ya wanandoa wanaudhu billahi min dhalik ومن مقاصد الشرعيه ومن مقاصد النكاح الشرعيه na katika makusudio ya nikah vile vile ni hifdhu an-naw' al-insani fa inna an-nasa law lam yatanasalu lanqata'u katika makusudio ya nikah kisheria ni kuhifadhi familia ya mtu kwa sababu lau watu hawangekuwa wanaoana basi watu hawangekuwa wanafahamiana familia yao vizuri pasina watu kuoana kisheria basi ingekuwa watu hawafahamiani kifamilia vizuri mfano ili ifahamike vizuri ni mtu amemuoa mwanamke wakishaoana kisheria watafahamu watoto wao wale watoto katika siku za usoni wakioana vile vile ama waolewe itakuwa familia inakwenda chini kisha watakuwa wanafahamu huyu ni baba yangu kisha huyu ni mama yangu huyu ni nyanya wangu na huyu ni jadi wangu watakuwa wanafahamu nasli yao lakini endapo ingekuwa hakuna kuoana basi lau atunge watu watu wangefahamiana ingelikuwa imekatika kabisa wewe hujui baba yako yule hajui baba yake ni nani naam na ingekuwa watu wanavurugiana kwa hivyo sababu ya nikaha kukuwa na makusudio katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhifadhi ile familia lau ingelikuwapo hakuna nikaha basi watu hawangekuwa wanajuana وكذلك من مقاصد النكاح الشرعيه تقويه المجتمع بتقريب البعيد وربط الاسر ببعضها Sheikh anasema katika makusudio ya nikaha vile vile kisheria ni taqwiyatul mujtama kufanya mujtama kuwa na nguvu yani wanapo watu wanapooana mujtama inakuwa na nguvu bitaqribi albaidi kwa mwanamume kuoa mwanamke wa sehemu ya mbali wanakuwa ni watu moja kisha wanatengeneza mujtama ambayo kwamba ina nguvu zaidi warabtil usar na kuweza kufungamanisha baina ya familia na familia mwanamume ni wa familia nyingine na mwanamke ni wa familia nyingine wanakuwa ni wenye kufungamanisha na kuunganisha familia hizo kwa hiyo hiyo ni miongoni mwa makusudio ya nikah kisheria na kunazo ambazo kwamba ni nyingi zaidi walakini Sheikh ameweza kugusia nukta hizi ili mwenye kutaka kuoa ima mwanamume ama mwanamke aweze kufahamu kwamba hii ndiyo makusudio kuu ya nikah kisheria na vile vile afahamu kwamba ndani ya nikaha ya kisheria kunayo thawabu nyingi zaidi kunayo thawabu nyingi zaidi na kunazo hadithi ambazo kwamba labda kwa sababu ya wakati akuweka miongoni mwa faida ambayo kwamba tunapata kando na za Sheikh anasema alayhi salatu wassalam mwanamume anapomwingilia mke wake hii inakuwa ni sadaka yani mwanamume anapomuingilia mke wake wakastarehe starehe yao wenyewe wakafurahishana hii ni sadaka alayhi salatu wasalam anatuelekeza kwa hiyo kunayo thawabu nyingi ambayo kwamba wale watu ama wale wanandoa wawili wanapokuwa wanafanyiana yani muashara kuishi kwa uzuri na kufanyiana wema thawabu nyingi sana wanaipata وللنكاح مشروع باجماع الامه na nikah na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ijma' ya umma nikah ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ijma' ya umma aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa ankihu al-ayama minkum منكم salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi wallahu wasi'un alim qala ibn ابن ibn رحمه rahimahullah انسمع ajma almuslimuna ala anna nikaha mashru'un wameku wameungana yani maulama wote kwamba nikah ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha tukasoma aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema na waozeni wajane miongoni mwenu waozeni wajane miongoni mwenu na wema katika watumwa wenu na wajakazi wenu wakiwa mafakiri basi Allah subhanahu wa ta'ala atawatajirisha kwa fadhila zake kwa hiyo nikah ni katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli ya Allah wa ankihul ayama minkum na vile vile kuna kauli ya pili ambayo kwamba inaonesha nikah ni sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan au ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu fankihu na ikiwa yani fankihu ma taba lakum waweni wale wake ambao kwamba wanawapendezesha nyinyi mina nisa'i mathna muoe wanawake wawili yani rukhsa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa thulatha ama watatu wa rubaa au wanne fa in khiftum alla ta'dilu endapo mtaogopea kwamba hamtofanya uadilifu fawahidatan basi muoe mwanamke mmoja peke yake wa qaul nabii sallallahu alayhi wasallam haythu qala ya ma'shara shababa man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj ومن لم يستطف عليه بالصوم فانه له وجاء hizi dalili zote zinaonesha kwamba nikah ni sharia ambayo kama imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii hadithi tulisoma kule nyuma alipokuwa anawahimiza vijana Rasul alayhi salatu wasalam katika jambo hili la kuoana وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان أي ابن مضغون إني لم أمر بالرهبانية بالرهبانية أرغبت عن سنتي Uthman ibn Madghun radhiyallahu anhu alikuwa yeye hataki kuoa kwa sababu ya kufanya ibada kwa sababu ya kufanya mambo ambayo kwamba yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala Rasul alayhi salatu wasalam alimuuliza Uthman ibn Madhun araghibta an sunnati je unapinga na kuchukia sunna yangu ama mwenendo wangu qal qala ya rasul Allah qal la ya rasul Allah akamjibu rasul alayhi salatu wasalam kwa kusema la e mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala mimi sipingi wala sikatai wala siuchukii mwenendo wako faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna min sunnati an usalli wa anam rasul alayhi salatu wa salam akamueleza katika mwenendo wangu mimi ni kuswali usiku na vile vile nalala katika sehemu ya usiku yani usiku nainuka natekeleza ibada ya sala na vile vile nalala pia wa asum wa at'am na vile vile nafunga na nafuturu wa ankiha na vile vile naoa wa utalliq na vile vile nataliki rasul alayhi salatu wasalam anamfunza Uthman ibn Madhun vitu takriban vinne ya kwanza anasema yeye ana swali usiku na vile vile anapumzika yani analala na vile vile anafunga rasul alayhi salatu wasalam na anafungua yani anafuturu wa ankiha na vile vile na oa na ya nne anasema utalliq na vile vile na taliki faman an sunnati falesa minni yoyote ambaye kwamba atachukia sunna zangu hizi na miongoni mwazo ambazo kwamba ameeleza ni nne yoyote ambaye kwamba atachukua atachukia mwenendo wangu hizi falesa minni basi hatokuwa pamoja nami ya Uthman Rasul alayhi salatu wasalam akaendelea kumweleza Uthman ibn Madhun radiyallahu an inna li ahlika alayka haqqan hakika mke wako akona haki juu yako wewe nafsika alayka haqqan na vile vile nafsi yako iko na haki juu yako wewe kwa hiyo katika hadithi tumefaidika kwamba mke wa mtu akona haki kwake yeye yani mke anapomhitaji mwanamume basi yule mwanamume anafaa kumtekelezea na mahitaji yake na vile vile nafsi inahitaji pia kupumzika haifai mtu aweze kusema mimi basi nitakuwa na swali usiku kucha bali nafsi vile vile ina haki ya kupumzika al-albani fi sahihihi kunayo hadithi nyingine imekuja inna min sunnati an usalli wa anam hakika katika mwenendo wangu mimi naswali na nalala wa asumu wa at'im wa ankih na vile vile naoa ay hadha sunna rasul alayhi salatu wasalam anasema hii ni mwenendo wangu wa utalliq kuna faida kidogo shekha akatoa katika hadithi hii wa utalliq ay ibahata talaq imekuwa vile vile jambo la, la talaq ni halali kauli ya rasul alayhi salatu wasalam aliposema wa utalliqa na mimi pia nataliki inamaanisha ni ibahatu talaq kuwa talaq ni jambo la halali katika naam dini ya Uislamu na kunayo fahamu ambayo kwamba ni khati fahamu ambayo kwamba ni ya makosa watu kusema kwamba talaq ni jambo ambalo kwamba linamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala sana hii ni makosa katika hiyo kauli bali talaq ni halali kwa kauli ya Rasul alayhi salatu wasalam aliposema wa utalliq naam na talaq ikipatikania sababu za msingi ya kuweza kutoka hiyo talaq basi inakuwa ni jambo la halali na inaruhusiwa katika dini yetu Sheikh kisha kaahidi akisema وسياتي ان شاء الله مبحث خاص لهذه القضيه التي كثر فيها الخطب na itakuja naam uchambuzi juu ya hili katika siku za usoni ambapo kadhia hii ni kadhia ambayo kwamba imekithiri sana mazungumzo ndani yake waadhuma fiha alghalat na imekuwa makosa makubwa zaidi ndani ya jambo kama hili sasa lazima watu wafahamu vile vile kwamba talaq ipo katika sheria ambayo kwamba ni mwenendo wa Rasul alayhi salatu wasalam na hakuna hata siku moja Rasul alayhi salatu wasalam amesema kwamba kitendo cha halali ambacho kwamba kinamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala ni talaq hiyo ni makosa na ndio shekha akasema kwamba kunayo bahthi itakuja inshallah katika halqa ambazo kwamba zinafuata kisha anatueleza sheikh wa yahrumu tarku nikahi ala sabili taabudi na inakuwa ni haramu kwa mtu kuacha kuoa kwa sababu ya kutaka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ziada yahrumu ala al inakuwa ni haramu kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala an yataqarraba ila Allah bitarki nikah kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuacha nikah fa innahu bid'a hakika bila ya shaka hii ni uzushi qala Abdullah amesema Abdullah kunna naghzu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa laysa lana shay sisi tulikuwa tunapigana vita pamoja na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na tulikuwa hatuna kitu yani hatuna mali faqulna ala nastakhsi ay ala nakhtasi hatta nusbiha la shahwata lana walimuuliza rasul alayhi salatu wasalam je tunaweza kutafuta sababu yoyote ambayo kwamba tusiwe na matamanio ya kimwili tunaweza kutafuta sababu yoyote ambayo kwamba itatuzuia tusiwe na matamanio ya kimwili fanahana nabii sallallahu alayhi sallam an dhalik mtume sallallahu alayhi wasallama alituzuia tusifanya kitendo kama hicho thumma rakhasa lana an nankiha almar'atu bithaub kisha rasul alayhi salatu salam akatufanyia kuwa rahisi kabisa tuweze kuoa mwanamke japokuwa kwa nguo yani hatuna chochote sisi hatuna chochote katika mali rasul alayhi salatu salam akawarahisishia mpaka naam wanaweza kuoa mwanamke japo kwa nguo thumma qaraa alaina anasema Abdullah radhiyallahu anhu rasul alayhi salatu wasalam akawasomea aya hii يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين fadalla dhalika ala anna tahrima an-nikahi walimtinaa minhu ala sabili taqarrubi muharramun anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii tuliyoisoma enyi mlioamini msiharamishe vizuri alivyo kuhalalisheni Allah subhanahu wa ta'ala na wala msikiuke mpaka kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kukiuka mipaka yake na miongoni mwa kikiuka mipaka ni kusema mimi sioi kwa sababu nataka kutekeleza ibada yangu ya tahajjud ama nataka kuenda kusoma naam mpaka mwisho kwa hivyo mimi sioi kwa sababu ya kitendo hiki ya ibada hii inakuwa ni dalili ya kuonesha jambo hili la nikaha endapo mtu atajiweka mbali na kujizuia naam kwayo kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na aina yote ya ibada ni jambo la haramu ni jambo la haramu na inakuwa ni haramu zaidi kwa mtu kujiweka mbali na jambo la nikaha kwa sababu ya mambo ambayo kwamba si ya msingi kama ya msingi imekuwa ni haramu ambayo kwamba ni ibada kuswali ni jambo ambalo kwamba linampendezesha Allah subhanahu wa ta'ala kufunga ni jambo ambalo kwamba linampendezesha Allah subhanahu wa ta'ala na ibada nyingine yote walakini inakuwa ni haramu kwa mtu kudai kwamba mimi sioi kwa sababu ya kufanya ibada ya usiku mimi sioi kwa sababu ya kutaka kuhifadhi Qur'ani ama kuhifadhi ahadith za Rasul alayhi salatu wasalam inakuwa ni haramu je inakuwaje kwa mtu ambaye kwamba hana sababu ya msingi kusema kwamba haoi hii inakuwa ni haramu ziada وعن انس بن مالك رضي الله عنه والحديث المتقدم عند البخاري wa an Anas الله anhu qal tulishasoma hii hadithi kule nyuma kidogo qal jaa thalathatu rahtin ila buyuti nabii sallallahu alayhi وسلم yasaluna an ibadati walikuja watu watatu kwa nyumba za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wakiuliza ibada zake mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni zipi falamma ukhbiru biha kaannahum taqaluha walipoelezwa kuhusiana na ibada za rasul alayhi salatu wasalam ni kana kwamba waliichukulia kwa udogo nikana kwamba waliona naam mbona ni kidogo sana waqalu wakawa wenye kusema inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara kwamba hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia na na yanayokuja wa inna muakhadhuna bidhunubina walakin sisi tutakuwa wenye kuhesabiwa kupitia dhambi zetu faqala ahaduhum mmoja wao akasema amma ana faaqum wala arqud ama mimi nitakuwa nasimama usiku kucha wala sitokuwa mwenye kulala usiku waqala al-akhar mwingine akasema wa amma ana faasum wala uftir mimi nitakuwa nafunga kila siku wala sitokuwa mwenye kufuturu وقال الاخر واما انا فلا اتزوج النساء ama mimi nitakuwa sioi wanawake فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال رسول عليه الصلاه والسلام alipopata habari hizo aliwaendea hao watu watatu kisha akasema antum alladhina qultum kadha wa kadha je nyinyi ndio mliosema kadha wa kadha ama wallahi inni asumu wa uftir ama hakika mimi na funga na na futuru wa usalli wa arqud na nainuka usiku kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala ya usiku na vile vile ninatafuta wakati wa kulala vile vile katika hiyo usiku wa atazawaju nisa na vile vile naoa wanawake faman raghiba an sunnati falaysa minni rasul alayhi salatu wasalam akawaeleza wale jamaa watatu kwamba yeyote ambaye kwamba atachukia mwenendo wangu atajiweka mbali na mwenendo wangu fala isamini hatakuwa pamoja na mimi muttafaqun alayhi muttafaqun alayhi sasa kufikia hapa nadhani tutakuwa tumeelewa kabisa kwamba nikah ni jambo ambalo kwamba ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni jambo ambalo kwamba rasul alayhi salatu wasalama vile vile aliweza kulihimiza naam kwa kila ambaye kwamba anafuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo wa Rasul alayhi salatu wasalam anafaa kujihimiza nafsi yake kuweza kutekeleza hili jambo la kuoa kwa vijana ambao kwamba wana uwezo basi ni juu yao kuweza kuhakikisha kwamba wanafuata sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwenendo huu wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ya kuoa na yeyote ambaye kwamba atachelewesha kuoa ama atatoa sababu kwamba mimi nafanya hii ama lile ndio maana sioi basi yafahamu hapo katika hatari naam na anaingia katika jambo la haramu idhan alimna ayuha alikhwa anna nikaha mashru'un bil ijma' kwa hivyo tumeshafahamu sisi wote kwamba nikaha ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na wameafikiana maulama wote juu ya hili wa anna tarka nikah ta'abbudan wa taqarruban wa taqarruban ila Allah azza wa jal na kule mtu kukataa jambo hili la nikah kwa kudai kwamba anataka kufanya ibada na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ibada hiyo ni jambo la haramu li'annahu bid'a kwa sababu hiyo ni uzushi ambayo kwamba hakufanya alayhi salatu wasalam baqiya indana mabhathun wa huwa ma hukmu nikah imebakia kwetu sisi naam uh, uchambuzi ambaye kwamba ni nini hukmu ya nikah ni nini hukmu ya nikah kwa sababu ya wakati naam kuna wakati naam kuna wakati insha Allah tutaguzia juu juu hukmu ya nikah waljawabu anna hukma nikaha fihi tafsil na jawabu ya ni nini hukmu ya nikaha katika dini yetu ya Kiislamu hukmu ya nikaha ni nini shekha anasema jawabu ni hukmu ya nikah kunayo mambo mapana ndani yake Naam tutangazia kwa haraka haraka hukmu ya nikah anasema Sheikh fa hukmu nikah wajibun fi haqqi ar-rajul alladhi yakhafu ala nafsihi zina wa huwa qadirun ala maunati nikah hukmu ya nikah katika dini yetu ya Kiislamu anasema Sheikh ni wajibun ni wajibu na ni lazima kwa haki ya mwanamume ambaye kwamba anaogopea nafsi yake kuzini mwanamume ambaye kwamba akonayo nguvu zake akonayo uwezo wa kuoa na anahofia nafsi yake kwamba huenda kazini basi inakuwa hukumu ya nikah ni wajibun alayhi ni lazima kwake yeye fa innahu yajibu alayhi an yatazawwaj inakuwa ni lazima kwake yeye kuweza kutekeleza jambo hili la kuoa lianna hifdha alfarji wajibun kwa sababu kule kuhifadhi tupu yake inakuwa ni jambo la lazima wama la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa fahuwa wajib hifdhu alfarji wajibun fardu ain kuhifadhi tupu ya mwanadamu ambaye kwamba anafuata sheria za Allah subhanahu wa ta'ala muislamu ni jambo la lazima na jambo ambalo kwamba ni la lazima yani ma la yatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajib kitu ambacho kwamba haiwezi kutimia wajib ila kwa hilo inakuwa ni wajib yani kuhifadhi tupu ni wajib na haiwezi kutimia kuhifadhi tupu isipokuwa kwa kuoa basi jambo la kuoa inakuwa ni nini ni wajibu kwake yeye mtu imefahamika mfano huwa wanatoa mara nyingi kwamba sala naam inahitaji ili ikamilike lazima mtu afanye wudu kwa hiyo jambo la sala ni wajibu lakini sala haiwezi kutimia isipokuwa mtu kuchukua wudu kwa hiyo wudu inakuwa ni wajibu vile vile kwa hiyo kuhifadhi tupu inakuwa ni jambo la wajibu na haiwezi kutimia isipokuwa kwa kuoa kwa hivyo inakuwa ni wajib kwa mtu kama huyo kuweza kuhifadhi tupu yake kwa kuoa imefahamika vizuri وكذلك المرأة التي تخاف على نفسها زنا وتقدم لها من يصلح للنكاح فإنه يجب عليها أن تتزوج ليس الوجوب خاصا بالرجل بل المرأة التي تخاف على نفسها زنا Sheikh anasema vile vile ina inakuwa sheria hii ina yani anafaa kuifuata mwanamke mwanamke ambaye kwamba yupo na nguvu zake mwanamke ambaye kwamba ako nayo shahawa ambaye kwamba anahofia lau nisipoolewa nitakuwa ni mwenye kuzini basi anafaa kuolewa vile vile endapo akimjia mtu ambaye kwamba ni mzuri na anataka kumuoa basi aweze kukubali na endapo atakuwa ameona mwanamume ambaye kwamba ni mzuri vile vile na ni mwanamume ambaye kwamba amesifika na tabia ya dini na vile vile na tabia ya naam nzuri basi ni jukumu la huyo mwanamke kuweza kukubali ndoa kama ile ama kujipeleka katika, katika ndoa kama ile ili aweze kuepuka kufanya zina na asije akakasirikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tumefahamu kwamba yoyote ambaye kwamba anaogopea nafsi yake zina inakuwa ni wajibu kwake yeye kuoa tayib ya pili nukta ya pili ni amma idha kana rajulu qadiran ala maunati nikahi lakinahu la yakhafu ala nafsihi zina fa inna nikaha fi haqqihi sunnatun muakkada inda jumhuri ulama anasema sheikh ama mwanamume ambaye kwamba ako uwezo wa kuoa walakini yeye ahofie nafsi yake kwamba anaweza kuzini basi nikaha kwake yeye inakuwa ni sunnatun muakkada sunna iliyotiliwa mkazo inda jumhuri ulama kwa maulama wengi imefahamika mwanamume ambaye kwamba ako nayo uwezo wa kuoa lakini hahofii nafsi yake kwamba anaweza kuzini labda hana shahawati nyingi basi inakuwa ni sunnatun muakkadatun kwa mwanamume kama huyo وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب lilamri bihi fil kitabi wa sunna na maulama wengine wanasema kwamba bado jambo hili kwa huyo pia inakuwa ni wajib kutokamana na uh, dalili zilizokuja zilizo katika kitabu cha Allah na sunna kisha Sheikh anatoa kauli yake anasema lakin alladhi alayhi aljumhur kwa huyu wa pili ambaye kwamba akonayo uwezo lakini hahofii nafsi yake haogopei nafsi yake kwamba atakuwa ni mwenye kuzini anasema Sheikh annahu sunnatun muakkada inakuwa kwa yeye ni sunna ambayo kwamba imelazimishwa sio sunna tu bali sunna ambayo kwamba ile imelazimishwa wa huwa rajih fi ma yadhharu li wallahu a'lam Sheikh anasema na hiyo ndio rajih kulingana na ilivyonidhihirikia mimi na Allah subhanahu wa ta'ala ndio mjuzi zaidi na kunayo dalili ambayo kwamba ametumia Sheikh fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba endapo mtahofia kwamba hamtofanya uadilifu basi muoe mwanamke mmoja tu muoe mwanamke mmoja kisha shekha akatoa faida akasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampatia khiari mwanamume imma aoe ama a, a, a, awe na yule milki yamin ambaye kwamba amemilikiwa na mkono wa kuume Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia khiari lakini zama hizo walikuwa wanapewa khiari mtu ima aoe ama anaweza vile vile kustarehe na yule ambaye kwamba amemmiliki na mkono wake wa kulia ndio shekha anasema lau ingelikuwa ni wajib kwa kila mtu ambaye kwamba ako na uwezo na haogopei nafsi yake zina basi Allah subhanahu wa ta'ala angelimpatia mwanamume khiari yani ima aoe ama awe na milki yamin wale ambao kwamba walitangulia kitambo kwa hiyo shekha akasema alimna anna zawaja laysa wajiban li'annahu law kana wajiban lama khuyira bainahu wa baina ma laysa wajiban لانه مثلا يا اخوه لو اختار ملك اليمين يكون ترك الواجب لو كان النكاح واجبا لكنه ليس واجبا هذا الاظهر والله اعلم hadha hukmu nikahi min haythu al-asl anasema kwamba huyu wa pili ana uwezo walakin haogopei zina kwa hivyo nikah haiwi wajib kwa yeye hii ni ya nukta ya pili ya kwanza ana uwezo na anaogopea nikah anaogopea zina ni wajib walakin huyu ni wa pili ambaye kwamba ana uwezo lakini haofia nafsi yake kwamba anaweza kuzini inakuwa ni sunna ndio shekha akatoa kauli ya Allah akasema inakuwa sio wajib kwa huyu kuoa kwa sababu ingelikuwepo ni wajib Allah subhanahu wa ta'ala angempatia mwanamume khiari baina milki milki yamin ama baina kuoa nadhani tutasimamia hapa kwa leo insha Allah kisha Allah subhanahu wa ta'ala akitupatia naam wasa katika jumapili inayokuja tutakuwa na wenye kuendeleza katika naam hukumu ya taaddud hukumu ya mwanamume kuoa zaidi ya mke mmoja je ni lazima ama ni sunna ama haifai insha Allah biidhnillah kitujalia Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa na kuelezea katika siku ya Jumapili inayokuja subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik